kaixo eta ongi etorri zaren zearen berrogeita garren programara. Bai, bueltatu ara, ue, uu, txalo, txalo, txalo. Mm, bai, pasen astean duela, na, de, gauza batzuk izan zirela eta ba ez genuen programa izan, baina aste honetan bueltan gaude energia guztiarekin eta berri asko mm, aurkesteko eta moikorekin ere hemenako platzen direla oso ondo. Berri batzuk ditugu baina gure egitura mm, oikoa ez da aldatuko. Hau da, lehenengo entzulean atala, gero pausatxo musikal bat egingo dugu, gero berriak eta e, azkenik iPhonearen agenda. Niño gozen dino naiz, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dago, eta e, plan orkestu dizuedan ez. Ba, gustatzen bazizue, gera zeitezte gurekin, sarean zehar! ausarrian Ez du guzta segundu bat galduko zarean zehar perrogeita mazai honetan gauza asko komentatzeko ditugulako. bueno, bai, segundu bat bai, mm, gopuna ireki behar, dugu, mm, behar dudala eta gauzariek. Bueno, e, azteko berrikusiko ditugu zererak dituzue gurekin kontaktuan jartzeko. Hauek dira, mesu motzak, gure telefona 66 sortzi sortzi bi 0 iru lau dena, 66 sortzi bi 0 e, bai, bi lau e, bakarrik ez amezen mm, ez deitu, ez, ez, da beharrezkoa. Baitere gure posta elektronikoa, zarean zehar abildua euskadigital.net, nahi duzuena hori txalduzu eta bidaltzen duzu sarean zarean zehar abildua euskadigital.net elbidera. Baitere gaude, zare sozial guztietan, hau da Facebook, Twitter, eta mm, mm, e, eta mm, Facebooken facebook.com marra sarean zehar webunean eh, elbidean eta twitterren twitter.com marra sarean zehar eta bueno mm, Google Plus ez dut esango Google Plus elda dagoelako eta ez duelako pena merezi G marra zaren zehar luidera jotea, ez du merezi. Eta puntu honetan aurkezten dugu lehenengo berria e, programa honetan aurkeztuko duguna. google egutegia, hau da iPhonearen egutegia, egiten dugu natala unkero. Ba, mm, arazo bat izan dugu sistemarekin, Google Plusekin, bez, datu batzuk agertzen zirela ez zirela agertu behar. Gauza da, e, egutegi hori kendu dugu, eta beste berri bat egin dugu. Zer egin behar duzue? Ba, bueltatu zarean zehar.uzkadigital.net webunera joan eta gehiago nahi baduzu atalara eta e, autatu zenuen aukera berriz autatu eta berriz prozesu egin. Mm, bestela ez duzue eser ikuseko, eta haren bai egutegia ondo doa eta gauza guztiak daude hor eta ez dago gauza errarorik eta oso polita dago. Gainera, sarean zehar puntu euskadigital.net webunera joaten baduzue ikusiko duzue atal berri bat aurke, a, mm, agertu dela. Hori, agertu da atal berri bat. Zein da Euskal Enkonterreko bultzaka da? E, pasaren urtean ja komentatu genuen, Euskal Digitalen egiten ari genuen, e, bu, ba, talde hau Euskal Enkonterrera joateko, mm, guztiok talde batean, eta urti honetan ere egingo du. Mm, lehenik eta behin, ez badakizue zein den euskal zer den euskalen kunterra, ba euskal.org webgunera joan alzarete edo baita ere e, ba Wikipedian edo begiratu alduzue eh, zer den, baina basikoki esan aldugu ba, mm, lan parti ba-, bat dela e, basikoki egiten dena da konektatu zuer ordenagailua eta gauza konpartitu eta gauzerik, baina gauza gehiago daude, konferintzeak, aktivitateak, eta gauza guzti horiek, ba, hor euskalen.org webunean ikusi alduzue. Eta ni pertsonalki pasaren urtean pipa pasatu nuen. Bueno, ya e, uste duten txun programa hori, bon. Ba, anekdota bat kontatuko dut. Programa hori, originalki, ordu bat eta amabos minutu irauntzen zen. Grabatzen ari genuenan, genuenean, ba, ordu bat eta amabos minutu. Eta ni pizkat mostu nuenean eta gero Mikel Carmon ere gauza mostu zuenean ordu bat klabau geratu zen, baina esfortzu handiarekin. Ezke, eske euskal enkunterra ba, emozionatzen gaitu. Emozionatzen gaitu, paia gara kara. Bueno, ba, bultzakadara bueltatzen komentatu behar dugu, ba, hori, apuntatu alzarete gurekin joateko, pasaren urtean bezala eta duela bi urtean urtetan bezala ere eta e, plazoa da momentu honetatik martxoaren batera arte martxoaren batan mm, mostuko dugu gauza eta ba ezingo duzu joan zerratik egiten dugu hain pizkor ze mm, plazak bukatzen dira horrela eta ni ikusten ari ditut hortik ja berrogeita mar eta berrogeita mm, e, eta berrogeita mosteko pertsoneko taldeak orduan plazak bukatuko dira oso bizkor gainera <laughs> euskaren konterro gehia da eta euskaren konterro gehian ba mm, ba daki pasetzen den ba ez, ez duela ez da pertsona bat gehiago zer txertuko pabillo horretan, ba. Komo esta la plaza asin? Ordun, labur Euskal zeuskalen kontero geira, jan nahi bazarete gurekin, ba, bidali e-mail bat sarean zehar abildua euskadigital.net elbidera, eta gauzatxo guztia komentatuko dizuegun. Música Eta informazio gehiago nahi baduzue, sarean zehar puntu euskadigital.net marra euskal elbidean dago pasean urteko elbidea berdin berdina. Eta azkenik komentatu behar dugu gure webunearen berrietako atala, uste dut nabaritu duzuela, ba, azken bost programetan ez duela, ez dugula, markatu, ez ere egin, e, ba, atal horrekin. Zergatik, ba, parte batetik, arazoak izan ditugulako arazo teknikoak, eta beste partetik, ba, mm, hain berri asko prozetsatzea ia, ba, hain denbora gutxitan, ezin genuen, ezin genuen. Orduan, zer egingo dugu, mm, ba, atala pizka bat berrikusiko dugu, eta oraindik eh, momentu honetik aurrera, egingo duguna da berri importanteenak jarri, askoz e, luzeagoak izango dira berriak eta sakonagoak, baina berri gutxi izango dira beste berriak ba, komentatuko ditugu programan zehar aste guztietan. Bueno, gian, obeto kalitatea mm, hobetzen dugu kanditatea pizka talde batera obet, mm, geratzen da, baina kalitatea askoz hobetuko da. Eta uste dut hau izan dela guztia, komentatu behar genuen guztia, a ber, paso txobata ingo dut, baina uste dut bai guztia zela. Ba bai, hau izan da guztia, e, entzuleen atala honetan, mm, <laughs> askoz luzeagoa izan da aste honetan, baina pena merezi du orain, e, abesti batekin utziko dizuet, abesti hau e, bere momentuan segalari ez, ez segalariak ba, baizik eta e, sega enpresaren Bideojokoak jokoak eh, e, ba, jokatu hasen uten, ba, ziurrainik sonatuko dizu, e, ba, sonatuko di, bai. Da, e, Sonic CD e, jokoaren e, abestia, Sonic Boom, eta ba, horrekin utziko dizuet. Orain abesti bat entzungo duzue. zarean zeareko zuzen daritza, abizatzen du, bere abestiak beti oso onak direla, kisabat baduzue, gogoratu zuketi bat dela, eta zarean zear.eskodigital.neten kontakturako erak dituzela, eskerkasko. It's a supersonic flight, gotta keep it going. Sarean Sear zarean zearen bueltan gaude eta e, eh, astu zait gauza bat ezatea urrengo asteetan berri astronomikoa izango dugu bueno, ez astronomikoa bakarrik izki batekin definitu aldugu oh oh baina hori izango da urrengo asteetan. Momentuz berria komentatuko ditugu adibidez Anonymous egira, egitaratzen du e, estekak soniren e, disko guztiekin. Hau da, Sony Music eskubideak dituen diskoak, ba, anonimus argitaratu ditu, bueno, gure batean, hor mm, mm, lista guztia dago, eta ikusi alda, bueno, mm, pizkat bilatzen badugu, momentuz e, dago, bai, ez dute itxi gogune hori, eta, bueno, hor begiratu al duzue, eta, hori ja egin nahi duzuena. Baina bai, e, webune hori momentuz irekita jarraitzen du. Hau egin dute e, mm, megabloa den iz... Tep, tep, tep, markatu joan zait. Hau egin dute, megabloat, itxi zutenen eh, naren protestar, protestatxeko eta sopa legearen kontra ere. Mm, sopa lege hau, ba, mm, diskografikak eta e, eh, zine guztiak sinatu dute, eta, bueno, ba, anonimus kabreatu da, eta Mhm. gauzatxo hau egin dute. Blackberryren fundatzaileak mm, dimititzen dute. Bueno, RIM, enpresaren fundatzaileak. Hobeto esan da. E, presidente mm, berria, Torsen Heinz da eta Mike Elazaridis eta Jim Balsile joan dira enpresatik hau egin dute masken hilabeteetan mm, ba ez dute diru handia irabazi esan ahal nuke ere dirua galdu dutelako eta hau ez jarraitzeko, ba, fundatzeileak esan dute, bueno, gu bagoaz eta gure. Ez dut gogoratzen komentatu genuen edo ez megabloa den mm, berria, hau da, itxe dutela, baina orain komentatuko dugu... Mm, Meka ploa Kortini jain polit honekin Bueno, bere momentuan duela Ia bi aste ba, esken programa egin genuenean ba, Gogoratu naiz ez nuela komentatu mm, Berria agentzietara eselako heldu eta agentzietara Ez bada heldu, ba, gu ezin dugu komentatu Baina hori, hori aparte da. Gauza da, e, eh, pasaren duela bieste, megaploat e, itxi zutela, FBI ba, bere fundatzelea eta hogeita piku pertsona gehiago hartu zutela e, Australian zerbitzua itxi zen eta daukaten karguak dira e, ez badut horrela gaizki gogoratzen, dira copyright kontrako delituak eta e, baita ere delitu ekonomiko batzuk uste dut eh, kapitalen mm, zuripena edo ez dakit esaten den, baina bueno, hori ba, diru faltsua kriminala diru honenean bilakatu, ba, hori egiten ari zutela megabloadekin. Egia da, e, fundatzailea mm, Kim Smith uste dut deitzen zela, e, baita ere deituta kim.com, kim.com, horrela, <laughs> pakapun, ba, e, tipo pizkat kuriosoa zela, duela urte batzuk hartu zuten e, mozos de eskuadra hartu zuten tipo hau e, Katalunian, karrera ilegal batean, eta tipo hau soborno bat <laughs> eman zion mozo bati, eta bueno, kargu bat du horregatik, eta mm, karrera ilegal asko tan partizipatu zuen, eta, <laughs> bueno, helikopteroak, egazkinak eta kotxeak mm, eunka ditu. Tipo kurioso Eta jendea esaten du, eh, eske sopa probatu ez badute, zergatik hartu dute tipo hau, eta eta zergatik itxi dute mega A ber, ni beti esaten dut, nire iritsi pertsonala berdina dela. Mm, gauza bat da, kopirraitaren kontra joatea eta mm, plataforma bat ematea eta pizkat horrela soabeki esatea ba, bueno, zuek nahi duzuena igo aldu zue eta jaitxiera asko badut ba, dirua emango dizue baina beste gauza bat da mm, sartzen eta eta ateratzen den diru horrekin, hau da, suskriptoren eta premium kontuen diruarekin eta ematen diosunaren kontuarekin e, diruarekin erabiltzailei e, ja diru ilegala mugitzea hori mm, serioagoa da eta ez du copyrightarekin mm, ba, erlaziorik baizik eta delitu bat dela delitu delitua. FBI-ren mm, gauza, hau da, e, operatiboa, izan da Australian eta Europan, basikoki Australian, tipo haukin.com hartu zuten, eta Europan, e, ba, urrengo berria, justo, esaten dugu, e, bi pertsona altu hartu dutela. Mm, bere izenak, Espen joer, Alemania da. Alemaniarra, bale. Esben Etxhart, e, eh, berrogei, ia berrogei urte zituela. Eta Aldrus, non, Estoniakoa zela hau eta hogeita hamabi urte zituera eta Holandan hartu e, zutela. Eta gainera Julius Benko bilatzen ari dute e, bueno, ba hori mm, estatu batuetako gobernua esan duelako hartu behar duela hartu behar dela pertsona hori Agur bat mm, hartzea joan naiz eta izotza bihurtu da. Ze hotza ma ze hotza. Hau dela eta, ba, megabloa den kasua dela eta, ba, jende oso argia dagoelako mm, munduan, ba, balentzian mega app eh, atera dute. E, bueno, jokua mega app deitzen da, mega app upload if you can, eta basikoki egin behar dena da, e, eh, kim.com mugitu pantaiatik, mm, bidimentzoko pantaiatik, eskibatzen FBI eta SWAT eta gauza horiek, eta ba, eh, bitartean goiko aldean barra bat osatzen da mm, artxiboak igotzen. Bueno, komila kartean, ez direlako igotzen. Eta ez... Ba, ba <laughs> urrengo egunean argitaratu zen joku hau eta berri hau atera zen. <laughs> Orduan oso bizkor egin zuten bi jokoa, Wow! Wow! Zin zein gobloa den ideia e, lege antipirateriako legeak eskibatzeko edo, bueno, produktoreak e, ba, ondo izateko eta pozik izateko. Beri ideia zen, basikoki, zerbitzu bat egitea, e, artistei ordeintzeko jendea e, geisten duen einean, hau da, zu jaitzen, baduzu, ba, ez dakit, I, esan, esan nahi nuen bonien, baina uste dut bonien mm, ez. Baina Aliziakiz, adibidez, Aliziakizen mm, abesti bat zu jaitzen baduzu, ba, Aliziakizei, mm, bi euro ordaintzen diote adibide bat jarriz. Eta, bueno, lehenengo momentuan sistema bat, sistema hon bat irudi, baina egin, gaizki egin dutena da oso berandu aurkestea. Ja, mm, zerbitzua mm, itxita Baina, ezin dute e, aplikatu. Ai, hotxarekin ez. Uf, uf, uf, uf, uf. Nola, nola nagoen. Bueno, eta megabloadekin jarraituz, mm, pasaden azteko asterdian gutxi gora bera, mm, errepresent, megabloate representatzen zuen abokatua, esan zuen, bueno, ni banoa. Lehenengo momentuan, zirudien, eh, mm, zegoena baino gehiago, badagoela asko, ba, gehiago, ba, txegoela hor megabladen kasuan, baina abokatua ja esan du ez dela megabladen kasuaren erroa, baizik eta e, beste kasu bat dagoela bere bufetean eta e, bata bestearen kontra jotzen duela. Orduan, ezin duela megabloat errepresentatu beste abokatu bat dago, ja, habla dekin, eta mm, problemarik ez. Eta uste dut tonela megabloa den blokea bukatu dugula Bai, anonimusen berria komentatu dugu eta gauza asko Bueno, leo gero pirateriari buruz berri gehiago daude, baina komentatuko ditugu beste berri batzuk. Adibidez, adibidez komentatuko duguna da e, Europako joer. Pasaden denboralditik pentsatzen ari dut, ba, Europar mm, batasunaren berriaren sintonia bat egin nahi dut, eta baina eskenik ez dut egin etezke aste guztietan Gertzen da Europari buruzko berriak, hau ezin eskoa da. Bueno, Europako lege bat eh, azteko eskubidea mm, martxan jarriko du, hori. Europako komisioa esan du e, lege bat aurkeztuko duela, asteko eskubidea izateko sare sozialetan. Hau izango da, mm, Facebook edo olako enpresa ahi, e, eh, ba, eskatzeko, bueno, eskatzeko ez, esateko zuen datuak mm, kendu behar dituztela bere zerbitzutik e, zure profila izten baduzue adibidez eta duela urte asko hau mm, eskatzen ari zela eta bueno azkenik martxan jarri dute. Google Plus orain ere ez izenak jartzea altzen du. E, hemendik arte, hau da, mm, momentu, bueno, Google Plus ireki zenetik momentu honetara, e, gauza hau esen posible, hau da, ez bazenuen profil bat zure izen onarekin ezin zenuen Google Plusera sartu, baina azken azken egunetan esan dute hau ahalko dutela. Beti ere e, izen erreal batekin, hau da, ezin duzu mm, jarri pepitinu, zure izena ez bada, hau da, ez izen bezala ezin duzu jarri pepitinu, ez baduzu jartzen pepe blanco izen bezala se se causa polita se adibide ona jarri dudan pepitiño ba pepe blanco bueno bai egia da ezin duzu jarri Hori bai, kongresuko argazki bat jartzen baduzu, baina mm, jendea badakin orzaren. iPad B eta iPhone lau S desblokeatu aldira jailbreak e, sistemarekin mm, egin duen pertsona hau posible egin duen pertsona pod BG hau da bigarren generazioko iPoda ja, ja, ja, txiste ez badirudi baina ez pod jakarra izan da eta, bueno, bilatzen baduzue erraminta hortik dago. Eta jakarrei buruz hitz egiten edo Bueno, hackerrak komien artean hauek mm, teorikoki ez dutelako dediturik egin. Eh, ba, hackerri buruz hitz egiten. Bueno, bueltatzen jakerreta eta gauza horiek. E, beti argi geratu behar da jaker bat dela mm, delitu bat egiten duen. Hau da, e, adibidez, pertsona bat servidore batean, gure servidorean adibidez, sarean sar.euskadigital.net servidorean sartzen bada. Eta, e, gauzak begiratzen ditu ia nola dagoen dauden e, segurtasun matxurak daudela edo ez edo dena dela ba, eta guri esaten badigu ba, hori ez da jaker bat zergatik guri esaten mm, dugulako zer gertatzen dela eta mm, ez du deliturik egin Hacker bat da delituak egiten duena, hau da, servidore batean sartzen dela eta datu guztiak kentzen dituela hortik. Adibidez, sonirekin gertatu zen bezala. Orduan diferentzia bat mm, dago hor. Eta berria zen GeoHot Facebooketik joan dela e, bere honra pertsonala ez mm, ez kentzeko zergatik e, kompetizio bat galdu zuelako eta e, konkretuki Black Pain Black Plain Hackathon eta jote esan du galdua dut ezin naiz Facebooken egon nire merituak direla eta joan behar naiz. Eta joan zen. Agian Facebook segurtasun kutreagoa izango du hemendik aurrera, edo ez, ze... Azken asteetan ni egon, bueno, azken asteetan egunetan, hobeto esan ni egon naiz katxarraatzen Facebookeko pribautasun eta segurtasun e, eh, aurkezpe, gauzekin, orokorrik, orokorki esan da, eta kaos bat da ez urrengoa. Erresa, egin nahi dute, baina saia baino saiagoa da. Uf. Eta orain bertan berrietako e, gunea joan zait eta ez dakit zer gatik. Aber, zerretatzen da hemen. Ah, bale, Googleen politika berriak. Ah, mira, komentatu aldut. google zerbitzu bat baduzue, e, Googleen politika berriak e, ikusteko email bat eldu zaizue ziurrenik niri bost pasei eldu zaizkit e, hau zer da mm, ba, basikoki da e, pribautasun eta gauza horeko kontratu guztiak kendu nahi dituztela eta bat jarri produktu guztien txako, eta esaten duten bezala e, gure neurrira eta Mm, errezeki ba, gauzak izateko. Hau e, ikusi nahi baduzue, ba, google.com marra policies webunera joan alduzue, p o l i c i e s google.com barra policies e, webunera eta hor duzue mm, kontratu legala hondo mm, sartuta, o, hau da, jarrita, a eh, esa te agradecemos que uses los productos y servicios de Google en adelante, los servicios que se proporcionan a través de Google link en adelante, Google, eta hause horiek, ba, begiratu nahi baduzue, hor dago. Eta esta eh, Google Reader erabiltzen dudalako berriak Checo ba, mm, mesu hau atera da eta ezin nuen ez egin eta Nintendo galerak ditu mm, ez, galeriak ez, galdu duela dirua e, bere kontzola irude ez ez du ondo funtzionatzen eta gui mm, oso basu dago horregatik e, wow bost bosteun milioi euro, horrela gutxo gora bera, galdu ditu Nintendo azken, e, azken bederatzi hilabetetan. Mm, mm, mm. A ber, zer gertatzen da, Nintendo, ze... Agian gui hainbat gui daudenez merkatuan jendea ez du gui gehiago nahi. Eta, bueno, era, kontsolara mangarrietan, sekulakoa gertatzen ari da. Japonen iru DS ez da saltzen. PS Vita ez da saltzen. Zer gertatzen da hor. E, ba, nagusiki izango da mm, jokuak ez direla oso onak edo oso brillanteak iru DS erako ez da PS Vita erako eta jendea ja bere DS, bere DSi du eta ez du diru gehiago bastatu nahi kontsola horietan Orduan <laughs> bakaro klaro, Nintendo Ez du ez golin bat saltzen Eta gauza horiek Gertetzen dira Urrango berria Publikatzen dute aplikazio onak Androiden, Android Marketen Eta gero malware bilakatzen dute kontu handiz honekin. Zerratik, e, eh, bueno, sistema oso reza da. Mm, e, aplikazio bat argitaratzen duzu, berrikusten dute, esaten dute oso ondo, urrango bertsoa ez dutelako, ez duten ez berrikusten, basun malware bat jartzen duzu hor, pinpan, eta ala, mm, sekulakoa montatu duzu. E, kontu handiz, honekin, gomendioa hau ez gertatzeko ma, ba, jende asko erabiltzen duen aplikazioak jeistea momentu batean. Behar baduzue e, aplikazio konkretu bat eta ez badago ba, nahi duzuena ba, agian bai da momentua beste aplikazioak bilatzeko. Baina lehenengo momentuan mesedes aplikazio e, formatuak bilatu eta jaitzi, eta gero ja mm, farragozeatu baiago baina lehen, eh, lehen momentuan mm, aplikazio ba, ezagunak eta famatuak Megabloa den itxiera beste kontsekuentza batzuk izan ditu adibidez e, eh, P2P trafikoa gora joan dela. Grafiko bat e, dago hortik interneten eta argi ikusten da megabloa itxi zuen momentutik aurrera e, eh, megabloa den trafikoa uste dut e, zela navigatzai nabiga bai txeko trafikoa ba, jeitzi du txagatik nabigatzeko ba, deskarga zuzenak diren ez ba, laro gehi garren portua erabiltzen dute eta nabigatzeko trafikoa <clears throat> barkatu, nabigatzeko trafikoa da azkenean eta pedospearen trafikoa egin du fap bost portxentu bost edo amar edo <laughs> ez dut horatzen, zenbat baina Mm, igoera handi handia ikusten zen e, P2P trafikoan. Zer da P2P? Ba, basikoki gure datuak adibidez abesti bat, ni jaisten badut, nik ere igotzen diot beste pertsona bati bera jaisteko. Hau da, makina guztia konektatzen dira, eta sartzen den makina berria, ba, bere gauzak igot e, eh, geisteko besteen artxiboak erabiltzen ditu. Adibidez, e, ezagutzen baduzue emule edo torrent, ba, hori da, basikoki. Ez dut mentxonatu ares e, eh, zergatik ni pertsonalki ez, duel, ez dudarako gomendatzen ares ze hor virus gehiago baino gehiago daude. Eta, bueno, pelikula bat jaitzi nahi baduzue kontu handiz, mm, begiratu lehenik, zer jaizten ari duzue, ze sorpresa bat eraman alduzue aresekin Erabili nahi baduzue, ba, nik uste dut obeago dela, me, ez emule, edo torrent. Torrent sistema oso segurua da gainera. Google Earth berria aurkeztu dute mm, bere gauza berriak basikoki dira e, mapa bat edo mundua ikusten bazenuten ba, normalki e, pieza batzuk bata bestearen gainean zirudien. Orain zer egin dute? Ba, e, tonoa eta irudiaren gauzarek mm, berdina izan guztientzako eta orain mundua uniformeagoa da irudi. Twitter pasaden astean esan zuen e, eh, nola zer, bueno, ba, gure zerbitzua ez izteko. Ba, mm, espresioaren kontzeptua dituzten beste herrialdeak ere, ba, horrela tratatuko ditugu eta mm, tuit bat denunziatzen badute ba, erregio hortik kenduko dugu eta gauz horiek eta jendea egin du rar, Twitterren kontra. Pasaden larun batean Twitter blackout bat antolatu zen, e, teorikoki inorke zuen tuiteatzen, hori faltsoa da, jendea tuiteatzen zuen, eta nik uste dut gehiago ere tuiteatzen zutela, Anonymous mm, sekulakoa e, egin zuen honekin, eta, bueno, sekulakoa montatu da hau zergatik mm, da ba basikoki e, denuntziak ez izateko Twitterren kontra eta txinan sar, nahi dutelako sartu nahi dutelako Twitter ordun hau egin behar dute bai edo ez Bueno, bai edo bai, hau da ez dute aukera beste aukeraik. ordenagailuen euneko hogeita bost pertsentu euneko hogeita bost per... Ordenagailuen euneko hogeita bost botnet batean daude hau da zer da botnet bat basikoki azalduta da e, gure ordenagailua mm, nahi duguna egiten duela eta gainera egiten du beste gauza batzuk ez dugula guk egiten eh beste ordenagailu bat bidaltzen diola eta gauza malizio zointzako egiten dena. Antibirus on bat behar da honetarako eta antibirus bat izan behar duzue. Eh? Instalatuta, klaro. Espainia akta legea sinatu du e, aktari buruz ere hitz egin dugu pirateriaren kontra beste lege bat da internazionala eta gauza guztiak eta hau egin dute Europar bat asunaren barruan. Robioren presidentea, mm, Michael Head, esan du pirateria ez dela entxarra, eta azkenian, ba, merkatua mugitzen duela ere, eta, bueno, mm, basikoki, e, jende asko esaten mm, zeuena duela e, nahiko denbora. Skype ofizialki aurkeztu du Click to Call e, Zerbitxo honen bidez ba, Zuzenki webunetik zenbaki batera Deitu aldugu Skypearen bidez Duela ja urte batzuk Zegoela baina bueno bertso barria aurkeztu dute Eta beto egin dute Eta bueno orain zerbitxoa hobeagoa da hola, hola zitsuzia pertsona hau. Bueno, ezke ikusi dute ekizpearen berria eta pertsona nahiko itxusia dago mm, zombi bat dela <laughs> XP ia zombi bat da e, sortxireun egun e, geratzen dio bizitzan XP sistemari eta batean aurkeztu zuen eta e, ordenagailu asko daude mm, sistema honekin mm. eta hau zerbait esaten nu hau da Windows XP sistema oso on bat dela oraindik hori esatekoa dela beste berri bat agertu da aste honetan eh, esaten duena da Windows zazpi mm, bere ba, kresimendua hor duela ba, pizkat ralentizatu dela eta Windows XP gora joan dela ze kurioso, 2000 bateko sistema operatibo bat 2000 marreko kontrako sistema operatibo mm, sistema operatibo baten kontra. A ber, Microsoft, zer egiten ari dugu? Eta bueno, mm, berri gehiago ditugu komentatzeko adibide Samsung eta Apple eramaten duten mangoneoa Baina ez dugu komentatuko, ez duela kopena merezi, baina bai Alemanian sistema kopia eh, kopia sistemen kontrako kont, kontraen kontra doan eh, webgune bati arrazoia eman dute hau da eh, antipirateriako sistemak jartzen dituztenak jokoetan eta gozerek apurtzeko eh, sistema horiek ba, webgune bat zegoen eta Alemaniako e, konstituzioko tribunala arrazoia eman dio webgune honi. Eta, bueno, berri gaiago ditugu komentatzeko, FBI imeiak e, eh, irakurri dituela megabloa buruzkoak, The Pirate Bay kontrako sententzia hori e, berriz esan dute mm, firme handera eta e, ezin dela aldatu orduan depairet beiko fundadoreak bi urte uste dut zirela pasatuko dute kartzela gartzelan mm, eta bueno eta mm, gauza bat Baina denbora gukatu zaigu eta Bueno, pizkaz komentatu dugu, komentatuko dugu Playstationaren e, aita orain Sonyren presidentea da. Mm, behar mergu. Google Plusen engaino batzuk agertu dira malware jartzeko. E, Google Plus Hangouts sistemarekin erlazioa du. Eta Facebook boltzara atera da. Eta oso askar komentatuko dugu, e, hasieran komentatu duguna. Oraindik oraindik aurrera, hau da momentu honetatik aurrera, berri importanteenak ba sarean berri importanteenak sarean zehar webunean agertuko direla. Eta gozen bizkor agendara, baina ja, ja, ja, ja. Prisekin ba aun nasten ari da. iPhoneen agenda ba komentatu behar duguna da, ba hori. Berriz suskribitu agendara webgunean duzuena urrengo data urrengo astean dela, zeren zehar berroita mazazpia eta e, euskalen konter eta ipuzkoen konter ere sartu ditugula agenda honetan. Eta baita ere esan behar dugu e, parti gehiago sartuko ditugula eta mm, beste gauza gehiago sartu ditugula. Eta zuek enpresa edo horrelako zerbait baduzue teknologiari buruz, ba, gure emailara bidal alduzue sarean zehar puntuzka digital emailara egiten duzuen ekintza. Eta musika honekin mm, urrengo astera arte esan behar dugu denborarik gabe geratu garelako. Eskerrik asko programa entzuteagatik eta urrengo astera arte. Agur! Agur!